Labrīt, šeit brīnišķīgajā rītā. Mēs sāksim dievkalpojumu. Man prieks jūs visus redzēt ir. Jūs man visu redzat, dzirdat? Jā, es nu pat pamodos. Jūs esat šeit? Jā. Bērni, vairāk, vairāk atbild man nekā jūs pieaugušie. Esat šeit? Jā, esat šeit. Super. Um, labrīt, vēlreiz. Labrīt. Un, uh, vai uzreiz sākšu tādu lietu, vai jūs kāds esat šoreiz pirmoreiz šeit? Esat šeit? Pirmoreiz? Nē, esat. Tas labi, tad Matīs, uh, iepazīstieties. Uh, tad mēs, es aicinu, ka mēs varam šorīt sasveicināties. Mēs varam piecelties kājā, te patās spiet pie tokiem. Labrīt, mani sauc Gatis. Šis ir mans draugs Nu, brīnišķīgi, mēs būsim sasveicinājušies. Un uh, es arī šajā rītā Es padalīšos ar nelielu tādu nelielu, nelielu galīgi īsu tādu priekš sevis atkal tādu atgādinājumu. Es tā kā cenšos no tā, ko es uh, redzu un dzirdu, cenšos tā kā arī kaut ko atcerēties un varbūt iemācīties un paturēt priekš sevis. Un, un, un, un lūk, vakar bija arī tāda diena, kad mēs bijām kopā arī kādi cilvēki Liepājā, ar, ar draudz, kas veidojas Liepājā. Un, un tur arī izskanēja tāds, um, tāda doma, uh, kad uh, mums ir ļoti daudz lietas, uh, ko mēs nodarbojamies. Mums iespējams ir kalpošanas, mums ir darbs, mums ir draudze, mums ir viskodas skriešanas, mums ir taču ko darīt un, un visas lietas. Un, un tad ir tas jautājums, vai mēs tajā visā neesam pazaudējuši Jēzus Kristu. Un man tā ļoti spilgtas, jo projām to atceros, jo iespējams, ka tas bija vakardien. Ja paprasīsiet pēc mēneša, varbūt es to tā neatcerēšos tik spilgt. Bet uh, no Bībeles, arī no svētiem rakstiem, mēs zinām, ka arī viņu vecāki pazaudēja Jēzu templī. Viņi pazaudēja tajā vietā, kur atnāk cilvēki lūgt Dievu, kur atnāk viņu slavēt, kur atnāk izskatīt savus sirds vai, vai būt priecīgiem Dievu priekšā. Un tajā visā viņi vienkārši viņi pazaudēja Jēzu Kristu tas ir abrīnojami. Priekš manis tas bija atkal un atkal tāds labs atgādinājums. Lai ko mēs skriet, lai kur mēs, ko mēs darīt, vai mēs neesam uh, pagājuši malā. Vai tiešām Jēzus Kristus ir joprojām mūsu ikdienā, mūsu katru dzīvē. Vai nav tās lietas mums nostājušās tik tuvu, ka mēs neredzam īstenībā, kas ir tālāk, kas ir notiek apkārt mums. Un, ziniet, tas ir vienmēr ļoti labi un patīkami apzināties, ka Dievs atkal un atkal saka, nāc atpakaļ. Noņem nost tās lietas, kas tev ir bijušas tik, tik svarīgas, ka tu vairs mani neredz iespējams. Un, un tas dod tādu prieku, kad es, kad es apzinos, ka es varu sevi izvērtēt, ka es varu priekš sevi apstīties, kas tad īsti ir tās lietas manā dzīvē. Vai tas ir jebkas jūs zinat paši iedomāties, kas stāv varbūt, kas ir pienācis tik tuvu jūsu redzēju un dzirdēju, ka jūs nesaskatāt Jēzus Kristu vairs. Varbūt tik skaidri. Mēs sāksim ar slavēšanu, mēs lūksim vēl, mēs slavēsim un um, es aicinu, ka mēs arī varam šīs pirmās dziesmas laikā, ka mēs varam pārdomāt vienkārši Eh, kur, kur Jēzus ir mūsu dzīvē? Kas viņš ir īsti priekš mums tad? Jo ja mums tas nav, ja mums nav Jēzus Kristus, tad mums nav nekā, mēs esam nabagi, mēs esam pliki, mēs esam kaili. To saka svētie raksti. Un ziniet, bet mēs varam būt bagāti, ja mums būtu Jēzus. Tā kā es aicinu, ka mēs eh, lūksim tagad un slavēsim Dievu. Un šīs pirmā dziesmas laikā mēs jau noteikti pārdomājam. Vienkārši padomājiet pie sevis kur mēs esam, kur Jēzus Kristus ir mums, mūsu dzīvē. Debes Tēvs, es Tev pasakos, kungs, arī, ka šorīt Tēvs, Tu esveidzi savus bērnus Tēvs kopā, Tēvs Tavā namā, kungs. Un arī mēs visi kopā lūdzam, ka mēs nepazaudētu Jēzus Kristu. Kungs, ka nekas nenostātos mums starp mums un Tevi, ka mēs nevarētu ne saskatīt, ne sadzirdēt, ne piedzīvot Tev, kungs, Dievs, un es paskatos par to brīnišķīgo vēstu, kungs, ka Tu atkal un atkal mūs aicini atpakaļ, Tēvs. Ka Tu, kungs, meklē Tēvs katru, kungs, ka Tu gribi šīs attiecības, Tēvs, personīgs, Tēvs. Es zinu, kungs, es zinu to, Tēvs. Paldies, ka Tu to liec sirdī un dod arī šajā brīdī mums katram ir sevis, Tēvs, izmeklēt un pārdomāt, vai tās lietas, kas ir mūsu dzīvē, nav Tēvs nostājušās tik tuvu mums, ka Tu vairs netiec mums klāt, kungs. Jā, kungs, ka tiešām arī tavā namā, kungs, atnākot, ka mēs tā nepazaudējam, tēvs. Ja mēs esam atnākuši tavā priekšā. Mēs zinām un paskamies, ka tu esi nomirs par mūsu grēkiem, ka tu esi augšām cēlies. Un ka tev pieder mūžība, kungs. Jā, paldies tev, tēvs. de vivía. Tevis Tēvs, tiešām lūdzu, kungs, ka Tavs vārds būtu dārgs Tavs mūsu dzīvēs, kungs. Dievs. Kungs, ka tas ir priekš mums kā gaisma, Tēvs. Tas ir tas pamats stingrais, kungs, uz ko mēs stāvam, Tēvs. Tēvs. Dievs, nav cita vārda, kungs, kurā mums lēmt pestīšana, kungs, kā tavā vārdā, tikai kungs. Paldies Tev, kungs, paldies, ka Tu to atklāji, kungs. Jā. Slavu Tev, kungs. Jā, Tēvs, es zinu, ka tas ir skaļi, kungs, teikt, ka mēs Tev mīlām, kungs, pāri visam. Dievs, jo tik daudz mums ir mīļas lietas, kungs. Bet ja tu mums neesi, kungs, ja tu mums neesi tās pirmajā vietā, tad mums nav nekā. Kungs, visam zūd vērtība, visam nav vienkārši vērtības, kungs. Paldies, kungs, ka debes Tēvs, Tu redz katru mūsu sirdi, debes Tēvs kungs. Tu redz tos motīvus, Tēvs, Tu redz tos iemeslus, kādēļ mēs šeit esam, kungs. Viņas debes Tēvs, Tu redz, ar kādu sirds attieksmi mēs šeit esam atnākuši, Tēvs. Un Tu redz katru lietu, Tēvs, kuru mēs nesām savā sirdī, kungs. Bet viņas debes Tēvs, kungs, es lūdzu, kungs, par šo rītu, kungs. Es lūdzu par ikvienu katru debes Tēvs, kungs. Par ikvienu katru debes tēvs, kurš ir atnācis šeit, lai meklētu Tev, kungs, lai sastap Tev, kungs, šajā rītā, kungs, un iepazīt Tev dziļāk un vēl vairāk, tēvs, kungs. Un es Tēvs esmu šeit, kungs, lai iepazītu, kungs, un lai, lai gūtu mierinājumu, debes tēvs, kungs, jo Jo, debes tēvs, mēs ejam savai dzīvē cauri, kungs, un tik daudz situācijas tēvs ir, un tik daudz dažādu lietu debes tēvs, kungs, un, uh, un mūsu dzīves tēvs ir kā viens mirklis tēvs. Dienu no dienu tēvs, mirklis pēc mirkļa skrien tēvs, kungs, un mēs, mēs nepaspējam jau plānot kādas nākotnes lietas, ka mēs atopamies, ka tā jau ir pagātne. Un, mīļas debes tēvs, es lūdzu, kungs, runā uz manas sirdi, kungs, runā uz ikvienu katru sirdi, debes tēvs, kungs, lai mēs saprast, kungs, vai mūsu dvēseli ir drošībā. Vai tad, kad mūsu ceļš būs beidzies, tēvs, šeit uz zemes, vai, vai mēs būsim pie Tevs, Jēzu? Mēs nākam Tavā priekšā, tēvs, un noliekam visas lietas pie Tavām kājām, Jēzu. Pie Tavām kājām, tur Golgātām Viss šīs nepareizās lietas, Tēvs, kurš Tev gaužām ir sāpējis, kur, kurus mēs esam darījuši, Tēvs, kungs, mēs nolaikām pie Tavām kājām, Tēvs, un lūdzam piedot, Tēvs. Pieņem, Tēvs, mūs kā, kā tāds pazudušs dēls, kungs, ka mēs katru, katru dienu, Tēvs, varam nākt Tavā klātbūtnē, Tēvs, un, kungs, un teikt, Tēvs, mēs, mēs gribam tuvāk Tev, Es lūdzu Tēvs pēc pestīšanas, Tēvs kungs, kad mūs pestī Tēvs kungs no grēka kungs, ka Tu dziedini mūsu sirds debes Tēvs kungs. Par Tev Tēvs viss ir iespējams, kungs. Un es ticu Tēvs kungs, ka Tu neuzliec nevienu nastu Tēvs tik lielai, mēs to nevarētu pārnest, kungs. O, tavs vārds to saka, Tēvs kungs, un mēs ticam uz to, kas ir rakstīts Bībelē, mēs ticam uz to, kas ir rakstīts svētos rakstos, kungs. Un tu mums kā saviem bērniem esi devs brīnišķīgas apsolījumus, Tēvs. Un mēs viņus gribam satvērt, Tēvs, kungs, ticībā, kungs. Jo svētī tie, kas tic uz neredzamām lietām, Tēvs. Jo mēs ticam, Tēvs, ka pienāks mirklis, Tēvs, ka mēs Tev redzēsim vaigā, kungs. Es Tev pateicos, Tēvs, par visu, ko Tu esi darījis mūsu dzīvēs, kungs. Un es lūdzu vienkārši, Tēvs, atver mūsu sirds, kungs ka mēs varam nākt Tavā klātbūtnē, ka mēs varam pacelt rokas Tavs, Tev slavēt, kungs, priecāties, kungs, par lietām, ko Tu mēs tik savā žēlistībā tik bagātīgi katru mūsu svētīs, Tēvs. Un ja kādam no mums liekas, ka mēs esam ar kaut ko apdalīti vai kā Tēvs, kungs, atver mūsu acis, kungs, lai mēs redzētu, cik mēs patiesībā esam bagāti. Tevī, Jēzu. Slavu, kungs, slavu un pateicību. Jēzu man uzlūko. Tu vienkārši būvi jaukāko, lai es kļūstu pazemīgs, lai tevi meklēju iepazīt. Lepnumu, kurš manī mīt, paņem noliec tālu Tavai gribai pat. send. es viltus ļaunu nodomu. Lai tavā gaismā dzīvoju, lai tavā spēkā staigāju, kā mazu bērnu, kā mazu bērnu mani veido tu. Bez viltus ļaunu Tavais plecs man atbalsts ir un nogurušam patvērums, jo asinīs dod svētājās, just mieru Dieva klātbūtē. Šai ticībā man dzīvot liek, diena slavēt, pateikties. Šai pārliecībā man aiziet. pie tevis, Jēzus. No māla, no māla veido ceļas, tavu roku izmīcīs, tava žēlastības aplaistīs, tava suguns izkasēs. Esi mans spēks, kad es esmu vājš. Esi mans draugs, kad es esmu viens. Esi a kungs, ka mēs varam būt kā māla traukt tavās rokās, kungs. Un šodien tik brīnišķīgi dienu tu esi tēvs devas, un um, es lūdzu tēvs tiešām, ka mēs, mēs varam nākt tevā klātbūtnē, tēvs kungs, un, un saņemt to prieku no tevas debes, tēvs kungs, ka mēs, ka mēs nemeklējam tēvs tiešām to prieku tās pasaulīgās lietās, tēvs kungs, bet ka, ka tas prieks, tēvs, ko tu mums dod, tēvs, kungs, tas ir tas, ko mēs nesam savās sirdīs, kungs, tas ir tas prieks tavs, kam ko mēs dodam cilvēkiem, Tēvs, ārpus šī dievkalpojuma telpām, Debes Tēvs, kungs, ārpus savām ģimenēm, Tēvs, kungs. Un pasargā, Tēvs, mūsu tāds grūtsirdības, kungs, kā, ka mēs, ie, kā gads jau pirms tam lūdzu Tev, Tēvs, kungs, un, un, un, un dalījās, Tēvs, kungs, ka nedod mums tādā grūtsirdībā, Tēvs, kungs, jās dienas rūpēs, Tēvs, un nogrim, Tēvs, kungs, un pazaudēt šo prieku, Tēvs, kungs. Jo es daudz kā Tēvs, es pats pazaudēšu šo prieku, Tēvs, kungs, un Es lūdzu Tavs pasargā no tā, kungs. Slāv Tev Tavs slāv, kungs. brīnumus piedzīvo. Brīnību tev visu atdodot. atkal Tev pateicību, debes Tēvs. Es Tev Tavs pasakot no sirds, kungs, par šo iespēju Tēvs šeit būt, kungs, un kopā ar brāļiem māsām, debes Tēvs, kungs, sastap Tev, kungs, pielūk, kungs, slavēt, kungs. Es ticu, debes Tēvs, kungs, ka Tu esi sagatavojis brīnišķīgas lietas mums šajā rītā, kungs. Un es tiešām no sirds lūdzu, kungs, pēc svētā garvadības, kungs, Ja tu tiešām tevs ar svēto garu, kungs, vienkārši liec mūsu sirdī tās lietas tevs, kurš mums palīdzē debes tevs, kungs, iet ikdienā, kungs. Es ticu tevs, ka tu mums liks sirdī, kungs, tās lietas, kas palīdzēs mums pieņemt pareizi lēmums, kungs. Un es no sirds tevs tev pasakos, ka šobrīd, šodien tevs, Dominiks ir atbraucis, kungs, lai kalpot šeit mūsu draudzai, kungs. Slavu Tev un pateicīgi, kungs, ka, ka Tev ir labs domas par mums, kungs, un ka Tu esi ielīdz brīnišķīgs plāns, Devs, katru mūsu dzīvē, kungs, un dod Tevs mums ticību, kungs, un pastāvēt tajās lietās, kungs, lai, lai mēs savu muļķības tēvu, savus muļķības tēvus pēc vai savu vājumu pēc tēvs viņas nepazaudētu, kungs, jo mēs lūdzam tēvs, ka, ka tiešām tavs spēks mūsos tēvs nāk, kungs, un tā, kad mēs esam pavisam vāji tēvs, ka mēs nekā nevaram, kungs, ka mēs saprotam, ka, ka mūsu spēki ir beigušies, kungs, es ticu, ka tēvs, ka tajos mirkļos, kungs, Tu esi vistuvāk mums, kungs. Tajos mirkļos tēls, ka mūsu sirds ir salauzts, ka tu esi vistuvāk mums, kungs. Slāv Tev un pateicību, kungs, par svēto gāru, ko Tu esi devis mums. Slāv un pateicību. Nāc, ak, nāc, ak, nāc, svētais gārs, Dari dzīvo mano sirdī tu, pieskaries tu man. Dziedini svēr. kungs un pēc brīvības. Nāc, nāc, nāc, svētais gāds. redz, mēs gribam, lai tu esi mūsu dievkāpojumā, mūsu sirdī, mūsu vidu. Mums tu esi tik vajadzīgs, Tēvs. Mēs Tev pielūdzam, mēs Tev slāvējam. Jēzus Kristus vārdā. Amen. kā katru dievkalpojumu, es aicinu arī, ka mūsu bērni, bērni, kas ir atnākuši uz dievkalpojumu, ka viņi varētu nākt priekšā, mēs varētu lūgt par viņiem un, un, un tad aicināt uz svētdienas skolu. Jā, nāciet priekšā bērni. Čet, no četriem gadiem uz augšu tie bērniņi ies tur augšā kopā ar svētdienas skolu, svētdienas skolu skolotāju, ar sanitu, un, un pārējie bērniņi droši vien paliks ar vecākiem šeit pat. Jā, Tēvs, Tev pasakos par, par visiem šiem daudziem bērniem, Tēt, kas ir mūsu draudzē, Tēt, un jā, kungs, es lūdzu, lai šajā svētdienas skolniņā Tētiņ saņemtu visu to, kungs, kas viņiem ir jāsaņem, Tēt, lai viņi izaugt par Taviem stipriem karavīriem, Tēt, Un es lūdzu, kungs, lai šajā laikā, kungs, kad viņi ir svētdienas skoņā, tēt, lai viņi ir pasargāti, tēt, un jā, Dievs, kungs, lai viņi ir paklausīgi, tēt, es galvenais lūdzu pēc paklausības, tēt, un Es lūdzu pēc svētības arī kungs svētdienas skolas skolotājai tēt, kas būs ar mūsu bērniem kopā tēt. Un, jā, Dievs, es lieku viņus tavās rokās, Dievs, es pasakos, es slavēju tēt, un lai vienmēr, kungs, tu būtu viņas sirsniņās dziļi, dziļi, kungs, un jā, tēt, viss slavu un pateicību tev Jēzus Kristus vārdā. Amen. nezināju, ka mums ir tik daudz bērni guldīgā. Wow! Jūs augat <laughs> ik pa dienu. <laughs> wow! Labi. Evārds palikt šeit, jā? Ja? Prieks jums visiem redzēt vēlreiz. Es, um, es, man ir sajūta, ka uh, jūs domājat, ka jūs man neredzēsiet vairāk. Jā, jūs kļūdaties. <laughs> jūs redzēsiet. Tā kā viņi saka, es jums, es jums parādīšu. <laughs> Tā kā divi domīgi. Esims parādīšu. Daudz, um, pirms mēs iesim lasīt Dievu vārdu, es gribētu, um, es domāju, ka es um, spiedu roku daudziem, bet es, es tiešām daudziem no jums neesmu pazīstams. Es domāju, es redzu daudz nu, jaunas sēnes. Tā kā es gribētu tiešām tuvāk iepazīties. Uh, <laughs> kā, kā bija vārds, kā jūs pa Dāvids. Jā. Tu esi latvietis? E, es jau redzēju. Es, es jau skatījos, ka, nu, runā latviski, bet, nu, Tas bērns nav latviešu bērns. <laughs> Bet forši, forši. Prieks iepazīties. Uh, kas, kā tev bija vārds? Jā. Kā? Endija. Endija. Endija, tu mani pazīst? Nu, vienreiz redzēju. Ok, forši. Um, es aizmies, kā bija. Jā. Evi. Evita. Evita ja, vielleicht ist der Pimo Resto schon schon den Reze kas vēlēs ne ja jūs es nerzēju jā nu redz kad man atmiņas tāds piedodiet jā <laughs> jā Ingus Ingus you're welcome es tev es domāju ka neesmu redzējis jā tu man esi redzējis Šodien. <laughs> okay. Labi, es nāceros, kas vēl es nesmu redzējis pirmo reizi. Uh, jūsu ģimene, jā. Kā jūs sauc? Madara? Kā jūs? Aigars? Ok. Es esmu Dominiks, jā? Prieks iepazīties. <laughs> jā. Un uh, jūs arī, vai ne? Pirmo reizi man redzat, jā? Vai ne? Kā bijāt? In Linda und Marta. Okay. Marta mamma? Ja, līdzīgi sēja, tāpēc labi. Piedodiet, ka es neredzu ne, ne mani, ko jūs esat vairāk, bet man ir nākošs jautājums. Kas starp mums šeit? Kas no jums nav dibinājis attiecības ar Jēzus Kristus? Battle Tev ar Jēzum nav ciešas, at, ciešas attie, attiecības. Tas nozīmē, tu neesi nožēlojis grēks nereiz. Tu zini, ka tev ar Jēzu nav attie, nu, jūs neesat tuvu brāli, tēvs, dēls. Tu zini, ka nu, grēks kaut kur ir tavā dzīvē un tu neesi nožēlojis nevienu reizi grēks. Mesunahan tua vai tu esse Christiet. Ja tu ne esse vai pater ruok. Ezinu ka tu esse sheid. Taka pater ruok. That's now. Okay. Mēs runāsim vēlāk. Varbūt tev kauns tagad. Deuteronomy Malachi, Deuteronomy, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Piekta, yeah, for this. Piectamos, Piectamos 30. nodaļā, 15. pāns. Mēs lasīsim no 15. pānta līdz 20. 5. mūzika. Trīsdesmitā nodaļā, 15. pāns. Jūs zināt, kāpēc man patīk būt draudzē, dievkalpojumos? Kāpēc man vienmēr patīk būt svētdienās dievkalpojumos? Tāpēc, kad tad dzīvība ienāk manā. Nu, ok, katru dienu man ir dzīvība, bet nu, kad es esmu kopā ar brāļiem, māsām, tad uzreiz nāk dzīvība. Uzreiz nāc, nāc nu, kaisti, nā, nāk tāda. Wow! Tiešām katru svētdienu es netēloju, es, es, es, es no, nu, no sirds saku, katru svētdienu I feel good. Pat, pat ja es ne, man negribas jūs tiesat labi, bet katru svētdienu, kad es esmu dievkalpojumos, I feel good. Un es gribu, lai jūs arī jūtaties labi šodien. You know, Dievs dod prieku. Dievs izslēdz tavs problēmas domāšanas galvu un ieslēdz gaismu. À, es ceru, ka tu visu saproti, Dāvi. Mas it's ok? Es varu pārslēgt uz angļu valodu, kāds tulkos. Ne? Tādā veidā tu mācies latviešu valodā. Forši. That's my guy, I like him. <laughs> Tata. Skatos, un es redzu kaut ko garā. Jūsu smadzenes ir pilnas ar domām, ar domām, ar izrēķiniem, ar calculations. 1 plus 1 is 2 and square root 4 is equals to minus x plus y. Is, it's not mathematics. Bet jums galvā ir viss kaut ko. Es jums aicinu, metiet visu to kaut kur. Nāciet pie Dieva. Šī ir svētdiena rīts. Ja? Šis ir svētdiena rīts. Mums ir jāmeklē Dieva vaigu. Mums ir jābūt kopā ar Dievu un mēs esam šeit nevis, lai mēs um, šī um, teksta liktu, kad mēs esam dievkalpojumā. Stop thinking about yesterday. Beidz domāt par tavām problēmām, par vakardienu, par kas bija, kas nebija, par kas tas tev blakus un kur Dominika ir bijis un kāpēc viņš tagad sludina. Hey, listen! The word of God, Dieva vārds. Waarom tu votis tu wak devam? Hello? Mes waarom tu votis devam tu wak, ja? Amen. Amen. All right. Es gaida, kad es redzu tās pārmaiņas jūsu sejas, jo es redzu, kur jūs prāts un jūs mind are, where your minds are. Un es zināšu, kad jūs esat tuvāk. All right, let's get on our feet piețea mies. Cada să-mi deu ca apoi ma, esse să-mi piedie. Cada să-mi deu ca apoi ma, esse să-mi pienați pe iezi. Esse asta a vis caut cur, un esgreu piedie. Pasaule teu duo tuk tik dauds like darba un dimene un vis caut cu adomat, bet Dievas stundas, Dieva priekšā. Davaitie, ejam um pie Dieva. Amen. All right. Jūs stāvējat, es uh, sākšu ar vienu dziesmu. Ir tā dziesma, kur es trīs nedēļas dziedāju jūrmalā, un es domāju, man jādzied arī šeit. Tā paša dziesma, man ļoti patīk. Isnemakat, neznatos Ne, ne, Ne, artist. <laughs> artist. All right. As we worship in your presence, there is healing. David to sing. The Holy Spirit's gentle touch is flowing, Jesus Var pierakstīt. We believe Jesus, there is healing in your name. Mēs iemācīsimies šo dziesmiņu un mēs viņu dziedāsim šorīt. Halleluja! Matis tūlīt rakstīs jau uz tāfeli elektronisku. Un mēs visi lasīsim kopā un mācīsimies. Mēs zinām, ka ne visi māca angļu valodu bet mēs iemācīsim šo dziesmiņu un mēs dziedāsim. Šo dziesmu ir dziesma, kas man, kad es dziedu, es vienkārši tā kā zinu, kas ir valsts, deja valsts, ja? Es jūtu, ka es dejoju ar Dievu valsts, ja? Šī... <laughs> tas ļoti, ļoti mīļš, ja, mīļ, tāda dziesmiņa. Tā kā, we believe there is healing in your name. Jesus, we believe. Jesus, there is healing in your name. Jesus, we believe. Jesus, there is healing in your name. G. it's not snare that. that. Is guy that tafel, yeah? <laughs> okay. Besaks no sakma. As we worship in your presence, there is healing. The Holy Spirit's gentle touch is flowing. Jesus, we believe. Jesus, there is healing in your name. Jesus, Jesus, there is healing. Okay. Okay. Uh, ah, priekš tiem, kas nesaprot to angļu valodu, es gribēšu tūkot, un tad mēs dziedāsim tālāk, ja? Kā mēs pielūdzam tavā klātbūtne, notiek dziedināšanas. Un svētā garas um, maiga pieskārien iet pa starp mums. Un Jēzu mēs ticam, Jēzu, kā ir um, dziedināšanas tavā vārdā. Un es ticu, ka mēs dziedāsim šo dziesmu, ja tu dziedāsi no sirdi, notiks arī tā dziedināšana, par ko mēs dziedām. Dziedāsim? As we worship in your presence, there is healing. The Holy Spirit's gentle touch is flowing, Jesus. We believe, Jesus, there is healing in your name, yeah, Jesus. I believe, I believe, yeah, Jesus. There is healing in your name, Jesus. We believe. Holy Spirit's gentle touch is flowing. Jesus. I believe Jesus. There is healing. Yes, Jesus. I believe. Jesus. There is healing. Yes, Jesus. I believe. Jesus. Sing it. There is healing in Did that Jesus. Yes. I believe Jesus. Yeah. There is healing in you. Again, again, Jesus. I believe. Oh, Jesus. Jesus. There is healing in Jesus. I believe Jesus. There is healing in your name. Kungs, es pateicos, kungs, par tavu klātbūtni. Dziedini mums tēvs, dziedini mums tēvs, dziedini mums tēvs, dziedini mums tēvs, dziedini dzied mūsu dvēseli, dziedni, nu kungs, mūsu miesu, dziedni nu mums, kur mums sāp, dziedni mums, kur sātans mums ir ievainojis, dziedni mums, kur mums ir iešauts būtu, kungs, dziedni nu mums, kungs, dziedni mums tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. You may be seated. Lord's absent, yes. Pectamos, três de sentar no odal. Pés Pants. See, I have set before you this day life and good, and death and evil. Redz, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. Šodien sprediķi um, nosākumu vai siž, kā ir topic, tēmu ir Es izvēlēju dzīvību. I choose life. Jūs zināt, katru dienu, katru dienu Sātans tev liek izvēlēties. Tu izvēlies. Viņš tev piedāvā, dzīve tev piedāvā, apkārtne tev piedāvā. Um, viss cilvēks tev piedāvā visu kaut ko. Tevi jāizvēlās. If you go to, to Maximu, ja tu ej eh, uz Maksimu, tur ir izvēles. Eh, tu izvēles, ko tu gribi. Ja tu gribi pienu, ir rasa, ir valmieras, ir tukuma, ir kuldīgas. Es nezinu, vai kuldīgas piens ir. <laughs> Diemžēl. <laughs> Būs, ja? <laughs> un wel ir optima līnija. Jūs zināt tādu lētākais. Katru dienu tev dod izvēli. Izvēlies būt labam vai sliktam. Izvēlies būt labai vai sliktai. Izvēlies sekot Dievu vai nesekot. Izvēlies grēkot vai negrēkot. Izvēliet, iet uz mācīties vai nemācīt. Izvēlies, vai tu gribi mīlēt savu sievu vai negribi. Ja, tu, tava izvēle. Izvēlies vai vienkārši iet mājās, palikt ar ģimene vai braukt uz, uz, uz Norvēģiju dzīvot viens pats. Izvēlies, izvēle te ir tavējā. Dievs mums nespiež neko. Viņš saka, redzi, es šodien lieku tavā priekšā. Viņš nesaka, jūs, mani bērni, jums ir jādzīvo dzīvību un labumam. Nē, izvēlies. Bet es izvēlos. Es izvēlos dzīvību. Es saucu, es nezinu, kas tu esi, bet es tevi saucu. Saka, kas tu esi šeit? ka tu neesi izvēlējies Jēzu. Neviens nepaceļ roku. Es tā ceru, ka tā ir, ka viss jau ir izvēlējuši Jēzu. Bet tas sākums, tas sauciens šodien nāk, saka, es tev lieku priekšā dzīvību, es tev lieku priekšā labumu, un es tev lieku priekšā ļaunumu, es tev lieku priekšā nāvi, izvēlies. Tad, tad, ja tu izvēlies ļaunumu, nāvi, tava izvēle. Bet, ja tu kā es izvēles, izvēlesies dzīvību, halleluja! izvēle. Es meklēju mašīnu internetā kādreiz, pirms es nopirku savu izvēli. Es redzēju pasāts, es redzēju Volvo, redzēju Alfa Romeo, un es apstājos pie Alfa Romeo un skatījos, var nopirkt, nauda pietiek. Pietiek arī pasātām, bet to izskatās labāk. Kāpēc es izvēlējos Alfa Romeo? Viņa bija smuka. Zināt, es nezināju, ka kaut kas ar tām mašīnām, ka tas nu, švaka mašīna pēc rakstura. Es izvēlējos nepareizi. în um katru reiz, mână sieva mansaca. Iată e nebūtu izvēlējuši tādu stūba mašīnu, mēs nebūtu tik snitit nabagi. Jo e visu naudu mēs tur likām. Visu naudu. Pat aizdevumus, pat kādreiz es gāju pie um, um, um, darba devēja un um teicu, lūdzu man dod algu uz priekšu, lai es varētu maksāt par mašīnu, kas pie, pie, pie, nu, gar, no, pie mehāniķiem. Viņas man jautāja, tu tiešām tā gribi? Saku, jā, jā. 900 lati viņam atdeva. Es paņemu visu mašīnā uz priekšu. Slikta izvēle. Un katru dienu, kāpēc es izvēlēju e to stūbo mašīnu? Kāpēc? Es vienkārši nezināju, e kas ir labāk. Spanium, slicked. But these, they shouldn't do what? Sky rebuild. Sky rebuild. Κατά η λιάωνα, laba. That is λάμπα. If you make a mistake, that's your fault. At the clue, this is to be violence. Merg la Szentálláktól Pátia. Să-și pasminte aici. Es tev šodien pavēlu to kungu, savu dievu mīlēt un staigāt viņa ceļus, turēt viņa baušļus, viņa likumus un viņa tiesas, kā tu dzīvotu un vērotos. Un tas kungs, tavs dievs, tev svētītu tādā zemē, uz kuru tu dosies, lai to iemantotu. Tātad viņš paskaidro tev tā labā izvēle, kā izskatīsies. Ja tu izvēlēsies to kungu, savu dievu mīlēt, staigāt viņa ceļus, turēt viņa baušļus, viņa likumus un viņa tiesas, kad, kad, kad tu dzīvosi un vairosies un tas kungs, tavs dievs, tev svētītu tādā zemē, uz kuru tu dosies, lai to izmantotu. Tālāk, lasīsim. Bet, ja tavā sirds noversus, novērsīsies no nepaklaus, uh, un nepaklausīs, bet tu ļausies pavēsties lai pielūgtu citus dievus un kalpotu tiem, tālāk, tad es jums šodien saku, ka jūs noteikti, noteikti iesi bojā. Noteikti. Un jūs ilgi nedzīvosi tani zemē, uz kuru tu tagad ej pāri Jordānai, lai tur nonāktu un lai to iemantotu. Tālāk. es šodien piesauc devis, debesis un zemi, kā lieciniekus pret jums, kā lieku jūs priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu, tad nu izvēlies dzīvību, kā dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji. Un pēdējais pants, trīs. Mīlēdams to kungu, savu dievu, paklausīdams viņa balsi un viņam pieķerdamies. Jo viņš ir tava dzīvība un tavu dienu garums. Kā tu dzīvotu tanī zemē, ko tas kungs taviem tēviem, Abrāmam, Īzakām un Jākaba, Jākabam ar zvērestu ir apsolījis dot. Ja, jūs zināt, uh, Gătase par um, Israel e Shem de runa bet o paș vin și musak șodie. Israel e Stevie vayari Israel yes. Mirt un protams. Um, tasser tāds melns, balts. Uh, Dievs nav tāds, kā, nu, jā, Tu izvēlies uh, palikt grēkā, bet tu ej uz dievkalpojumu, tad ir iespējams, nav, nav nekāds tāds. Melns, balts, izvēlies dzīvību, paklausīt tavam kungam, dievam, darīt, ko viņš pavēlējis, izvēlies būt viņa namā, izvēlies pagriezties no ļaunuma, no grēka, visas, tad tev būs dzīvība bet tu izdomāji, nu es varu spēlēt maradona ar Dievu, jā, nu es Dievu šitā un šitā, es varu izlikties, kā es esmu kristietis, bet es daru, kā es gribu, kad neviens neskatās, tāda izvēle ir slikta izvēle. Tu noteikti nu nomirsi, nu noteikti. Nu noteikti būs ēlē. Jo Dievs nesaka, varbūt Sāta nāks un tev, viņš nu teiks, noteikti tu nomirsi. Nu es zinu, ka pārsvarā mēs visi esam kristieši te, bet es kā vienmēr lūdzu Dievu vakardien, saki, par ko tad man jārunā ar, ar maniem brāļiem? Un Dievs saka, ir tas, ko er es tev esmu līdz sirdī par kuldīgas draudze, un es tev šodien arī atgādinu. Viņš teica, saki viņiem, ka katru dienu viņu dzīves, tā kā jūsu dzīves katru dienu, kad neviens neskatās, ko jūs darāt. Viņš saka, kad ir izvēle jums katru dienu izvēlēties grēkot vai negrēkot. Mīliet savus brāļus vai nemīliet. Jums ir katru dienu izvēlēties, iet, nu, domāt, ko e Dievs domā e par mani vai nedomā. Lasīt Bībeli vai nelasīt. Īstenībā es būšu, es būšu ļoti atklāts. Dievs runāja par grēku, par jūsu draugu. Un tā grēka var nebūt, var nebūt tāds um, tāds, ko jūs varat izskatīties par nopietnu, tādu lielu grēku. Bet Dievs runā par tavu ikdienu, kā tu staigā ar Dievu. Dievs saka, tev ir jāizvēlē katru dienu vai no staigāt Dievu priekšā, tīrs, tīra, vai arī tu staigāsi liekulīgi. Dievs visu redz. Dievs saka, it's not about coming to church. Tā nav par šitā nākšana, jā, un mums ir laba dievkalpojums, labs dievkalpojums. Nē, Dievs runāja par to tava ikdienā, šajā kuldīgā vai jebkurā vietā, kur, es, kur tu esi, kā tu staigā, kā kristietis. Izvēle būs tavēja, un tev būs jāizvēlēt, jo Dievs tev nāstās tā, ka tu vari dzīvot bez izvēles, bet katru dienu sātans nāks tava priekšā un dos tev izvēli. Ir tas džeks, saucamais iebs, viņš dzīvoja normāli, viņam nebija problēma, bet kādu dienu, kādu dienu viņam bija jāsaka, kas tad ir viņam, viņa izvēle. Iebam bija tā, ka viņam bija, viņam bija normāla krist, nu, ticīgā dzīve, ka pat Dievs lepojas par viņu. Tā kā tev ir normāla kristīgā dzīve, tu esi īstā kristietis, tu esi īsti kristietis, jūs esat īsti kristieši, jūs esat nu, nu, brīnišķīgi kristieši, nu, tu esi mācītājs kristietis, nu, tu, esi, nu, tu esi pieredzējis kristietis. Nu, jūs esat vienkārši nu, piemēri, kā kristieši. Bet Dievs saka, katru dienu pre, tava priekšā būs tev jāizvēlē. Izvēlēs dusmoties vai nedusmoties, izvēlēs piedot vai nepiedot, izvēlēs skatīties pornogrāfiju vai neskatīties. Izvēlēties apsaukāt brāļus vai neapsaukāt. Izvēlēties šmaukties kaut kur vai nešmaukties. Tev būs jāizvēlās. Un ija priecājas, sēdē, viss kārtībā. Un atnāca sātans Deus viņam jautā, no kurienes tu esi sātans? Es staigāju augšā lejā. Jā, tu esi pamanījis Iabs mans kalps, ka viņš ir bez vainas. Jā, viņš ir bez vainas, jā. Nu, tāpēc, ka viņam ir nodrošinājis viss, kas viņam vajadzīgs, tāpēc viņš liek viņam priekšā izvēle tagad tu vai viņu dzīvi, un tu redzēsi, kas, kas notiek. Dievs saka, davai! Satans atnāca pie Dievs, kas mierīgi dzīvo, lūdzu katru dienu, ne, par, ne tikai par sevi, par saviem ģimeniem, liec viņam izvēlēties Dievs vai savu dzīvi. Un Dievam bija jāizvēlās. Pat sieva viņam mudina Davā izvēli savu dzīvību, nastāšo Dievu, kas tev nepalīdz. Viņš saka, nē, tu runā kā viena no tiem mūtiem, mūtīgajām sievietēm. Paklaus, Dievs ir viss, kas mums varētu būt. Mums jebkurā situācijā jāizvēlas Dievu. Mums var nebūt tik slikti, tik, nu, tik stipri, Um, paabaadim kayia bambi bed. Es esmu simt un viens procent pārliecināts, ka katram no jums šajā draudzē liek sātans priekšā izvēlēties būt priecīgajiem vai skumji, izvēlēties būt grēcinieks vai šķīsts, izvēlēties kurnēt vai vai mīlēt, izvēlēties, iet apakaļ vai iet uz priekšu katru dienu. Ok, then you make a test. Ja Satans tev pēdējā laikā nav liktis izvēlēties, es gribētu zināt, pacelt roku. Nu, tev pēdējā reiz, nu, laikā tev nav bijis tāds, nu, tev jāizvēlās darīt, kas ir pareizi vai nē. Tev nav tā bijis. I knew it. Because the Bible teica, the Spirit speaks expressly. Tas gars runā, runā pa taisnu, pa šo lietu. Protams, Tur Bībele runā par to uh, kaut ko citu. Apostols Pāvils teica, the Spirit speaks expressly that there will be false teachers, kad būs. Bet kad tas gars runāja par, ar, ar mani, viņš runāja tik skaidri. Kulīga draudzē būsim stipri. Būsim tie, kas teiks, ok, ok, ok, es saprotu, saprotu, saprotu. Šī problēma, kas nāk tagad, tas ir tikai, lai man izvēlēties. Vai skatīties uz šo, vai iet uz priekšu, sekot Dievu. Ok, es zinu, kārdinājums tagad ir tā kā, nu, pārbaudīt, vai es izvēlēšos grēkot, vai vienkārši paklausīt Dievu. Lai jūs saprastu, tāpēc Dievs to skandina šodien. Un viņš dod tev padomu vēl. Viņš saka, labāk tev izvēlēties dzīvību, Are you here? Vai tu, vai tu esse jeito. Vai tu esse armum scopa jeito. Hello, ja tu esse jeito, passa rock. ok. Christine, tu não é esse jeito? Bans roca, que se eu coi. you know, um, does any, uh, the cross is heavy. It's crushed ir smags. That's not Tralivali. Yeah? Um, es lasīju to vietu, ko Jēzus teica par to, ka mums jānes savu krustu un seko, un, un es, es nopietni uztraucos, vai es varu nest šo krustu. Paskatīsimies Lūkas evaņģēlija. Lūkas evaņģēlija uh, 9. nodaļa. Uh, 23. pāns. 25. lūdzu. 23 uh, līdz 25. Un viņš sacīja visiem, ja kāds grib man sekot, tad tāds, lai aizliet sevi, ikdienas ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ, jo kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs. Bet, tas, bet kas savu dzīvību manis dēļ zaudēs, tas to izglābs. Jo ko tas cilvēkam līdz? Ko tev līdz? Ka tu izmanto, iemanto visu pasauli un pats, un pats sevi pazaudē un samaitā nu ok, kāds tev līdzi, ja tu, uh, mēs zinām to rakstvieta, jā, kā tu izmanto visu pasauli, es jau vienmēr saku, tas vispār neiespējam izmanto visu kuldīgu, nerunājot par visu pasauli, iemantot, piedod, iemantot uh, visu kuldīgu, pat visu tavu namu tu nevar iemantot, runājot par visu pasauli, tas nav iespējams, bet pat visu pasauli iemantos, tas tev neko nelīdz, Nekas. Jēzus, Jēzus tur saka, 20, um, uh, 3, 3. Ja kāds grib man sekot, tas nozīmē, ja tu izvēlies, ja tu esi izvēlējies sekot man, ja tu esi izdomājis, ka man labāk būtu par Dieva bērns. Ja tu esi izdomājis, ka ok, man nevajag nekāda elijiet, ne, man, man nevajag nekāda, uh, es gribu pie Dieva, es gribu, es gribu, pie, es gribu lai Dievs ir mans, mans glābējs, es gribu izvēlēties. Ja tu tā esi izvēlējies, tad seko, tad lai aizliedz sev, tas nozīmē, tas... Uh, Um, to zini, the flesh is terrible. Miesa ir vienkārši briesmīga. Mūsu miesa. Es jums tūlīt parādīšu. Es, nā, es neizdomāju. Bībele saka, ka, ka miesa ir vienkārši šausmīga. Un tās lietas, ko miesa grib, tu teiksi stop tam visam. Ja tu izvēlies Tad jāizliet sev nozīmē stop visām tām lietām, ko miesa grib, un izvēlieties, nu, izciesties, lai, lai vienkārši tas ir tā krusta nešana. Kā tu vari nu, vienkārši eh, miesa nē. Eh. Es labāk izciešu. izcietīšu. Un tad, un tad tev būs dzīve 23 trešā un ceturtais, 24. Jo kāds dzīvību gribēs, uh, savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet kas savu dzīvi uz manas dēļ zaudēs. Tad ir, tad, kad tu steidz nē tam miesam, tu zaudē tās labas lietas, tās nu, sulīgas lietas, ko miesa piedāvā. Tad, tad, Tu zaudēsi it kā tās lietas, bet tu izglābs savu dzīvību. Bet ja tu tā kā, nu man vajag šito, man vajag to, man vajag šito, man, vēl tu var saņemt tagad, bet vēlāk nekā. Tu var būt par lielu kungu šodien, bet vēlāk nekā. Tev var būt normāla dzīve, normāli dzīvokli vai māju, normāli mašīnu, visu, ko tev vajag. Izkruķi, jā, viss tā biznes, viss izdarīja, kā jādara, kā pasauli darīja, dara, un visi kārtībā, it kā. Un pasauli skaties uz tevi un saka, normāls džeks, viņš ir normāls mužik. Viņam ir normāla ģimene, rekuvinyu maaya rekuvinyu mashina rekuvinyu business vinci respect no godinatin respect visa kuldiga ah mes vinyu pazisto vinci tat leus kungstur ja patau vistas vi un beigas teu nekā beigas tu esi tu esi tas kas raud kas neviens nezina tu esi tas kam nav dievs nav kam saukt Tu estás ca sfinkaș us leelțel brau tu zel, zel. Izvēlies labāk gudri. Lasīsim to, ko Bībele runā par miesa. Galēciešiem. Galāciešiem 5. nodaļa, 16. pāns līdz 26. pāns. sa traduši, ja, jūsu bībelē. Es gribu skatīties, kā angliski to pateikt. Sešpadsmitais pants. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Brāļus, māsas, katru dienu jums jāizvēlēt, izvēlēties staigāt garā un jūs miesas kārību your isophilic, estoticuzino, academias caribes. Un um, tas ir normāli, tas ir vienkārši normāli, tas ir ordinary. Tas ir vienkārši, tas ir all right. Bet Dievs nes šo vēstu šodien. Viņš saka, staigājiet garā, izvēlēsiet katru dienu, man jāstaigā garā. Izvēliet katru dienu, Esses velhos garas taiga. Jo miesas karib nak man virsu, nak teu virsu. Kamakons. Izvēles tagad garā Bībelē teica, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savādīsiet. Jo miesas tieksme ir pret garu, bet garu tieksme, tā kā mans gars vienmēr grib. I love God, es mīlu Dievu un es gribu būt Šķīs es gribu būt Dievu bērns, es, gribu, es negribu grēks manā dzīvē, bet klausies, viņš sēs, ka miesas tieksmē nāk pret to garu. Tu kā kristietis, tas miesas lietas nāk tev virsū. Un tu kā kristis, protams, nu tā kā, nu, jācīnās, jābūt pretam garām. Jo šie divi viens otram stāv preti kā jūs nedarat, ko gribat. Gribat, protams, tāpēc jau esat šeit. Gribat būt normāls, dievu paklausīgam cilvēkam. Bet kas notiek? Bet, ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Ja gās jūs vada, tad jūs vairs nesat padoti balstībai. Bet zināmi ir miesas darbi, zināmi ir miesas darbi, tad paskatī, paskatīsimies tālāk. Uh, tie ir netiklība, nešķīstība, Isleidib. Isleidib. Tālāk. Tālāk. Ok. Es, es, es došu jums lasīt. Ja? Um, ok, katrs no es, nu, skaļā balsī ja, pateiks to vārdu. Ok? Um, Gatis, nākošie izlasi. Elkalpība, ah, izlast nākošu. Būšana, būšana, jā? Ja? Inita nākošais ko? Ienaids. Uh, ah, strīdi, jā, ja? gatis. Nākoši ir nenovīdība. Dusmas, nākoši. Kā? Kā? Ko tas nozīmē? Strīdas. Nākoši ir. Stelšnas. Uau, Davis. Ķecerība. Ķecerība. Uau. Tā, nākoši ir skaudība. Arī dzēršana tur ir. Uau. Uau. Aizgāju uz maksanu tur parādīt reklāma, alus 3,0% maksa tikai trīs santīm. Wow! Akcija! Un tu domā, jāņem. jāņem. Ok, miesas kārība, jā? Ja? Te mums, run, uh, mums Bībele saka par miesas kārību. Nākošiem kā dzīrošana. Ok, jūs zināt, ko nozīmē dzīrošana. Ok, tie ir miesas kārība. Labi, Iguna. Quoi Tas viss. Un tam līdzīgas lietas. Ok. Tam līdzīgas lietas. Ok. <laughs> vienkārši, vienkārši vienā vietā Bībele teica, kad, kad ja rakstīsim, kas, um, uh, ja būsim pierakstīt tas, ko die, uh, Jēzus darīs tāds grāmatas, uh, neietilps tas tik daudz, ka nevar ierakstīt visus. Un es domāju, ka tas tāds pats šeit, kad, kad vienkārši tam līdzīgas lietas, ja nav ko skaitīt, jūs jau zināt. Es domāju, tie varbūt ir tie galvenie. Un dzelš, dzelšana ir tajā, tajā skaitā. Nesaki man, ka smēķēšanas nav tajā skaitā, tāpēc, ka tu nārās tam līdzīgas lietas. Jo smēķēšanas ir līdzīga dzelšanas. Samé tá mesas. Pode, pode. Bible sec. Okay, Matthias, can we go back a little bit to verse uh, 18? and 19 yeah but Yagas is vada Tad jūs vairs nesat padot bauslībai, bet, bet zinām ir miesas darbi. Tā kā tev zināms, tev zināms ir miesas darbi. Jo tad, kad miesas darbi tev nāk, tu jūti, ka tas vienkārši miesas, ka tas nav no Dieva. Bībelei nevajag rakstīt viss, vis, kas ir grēks, viss, kas ir miesas darbi. Viss tu zini, Tie ir zināmi, tie ir piemēram netiklība, nešķīstība, izlaidība un tā tālāk. Un tam līdzīgas lietas. Jūs zināt, kas tas ir. Tu var, tas var būt nerakstīt Bībelē, ka tev nevajag apsaukāt um, uh, cilvēkam, kurš ne, tev nepatīk. Tev nevajag apsaukt, bet tu zini, tā, ka tu viņam apsaukā, tu jūt, ka kristietim nav jādara tā. Tá imensos, cara. Tá imensos espalsme. Ok. Ok. It's not good. Now labi, mumska kristeshim, patekt. Eh, tas na prekshmanim, man visikateba. teba all have sinned and come to the come short of the glory of God. This Mrs. Sam Grecosh und I like that scripture. Kabi. Visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Mums visiem trūkst dievišķas godības. Tu nevar teikt, oh, that's for jau, jaunie kristiešiem. Es jau esmu sen sapratis vis to? No. Kā es teicu, gars skaidri runāja par šo lietu. Un viņš nesaka, eju, es jums nosodu, tāpēc, ka tāda ir. Ne, viņš saka, izvēlēties un atcerieties, izvēlēties katru dienu. Jo miesas kārības tie, tie, tiecēs, kā tiek, tiecies, kā rakstīts, jo miesas kārības tiesas tajā tiekas, ja? Nē, 17. 17. Jo miesas tieksmes, jā. Kāpēc es nevarēju izrunāt tieksmes? Jā. Miesas tieksmes ir pret garu. Miesas, tas ir, tas Eh, no nu vā tiekas, ne vai tiekties? Tiekties, ja? Tas miesas lietas, miesas kārības vienkārši nesēž. Viņš stumas pie tevis, ja? Nāk pret garu. Pret to, ka tu esi normāls kristīgs. Zini, es gribētu dzīvot bez kārdinājumiem tas man būtu labāk dzīvot bez neviena spaida vai, vai pārbaudījumu. Vienkārši dzīvot normāli kristīgā dzīvē. Es esmu parakstījis, ka es gribu būt kristietis un viss. Es dzīvoju bez problēmām, bez kārdinājumiem, nekāds problēmas. Bet no, nē, nē, nē, nē. 17. Jo miesas tieksmes nāk man virsū pret manu garu. Skatīsimies vēlreiz. 18. Um, 16. pāns. Sešpadsmitais. Bet es jums saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savādīsiet. Kā tad staigāt garā? Kā staigāt garā? Noklausiet mīlestībai. Paklausiet. Jā. Pak... Exactly. Ļoti labi. Ļoti labi. Kāds vēl ir idejas? Kā staigāt? Izvēlēties. Tieši tā. Nu, kāds kaut ko grib vēl teikt? Kā staigāt garā? Lūgt. Lūgt, jā, attiecības ar Dievu. Kāds, es mācu kādam biznesmenam angļu valoda, viņš, viņš vienkārši viņam nepieliec. Viņš vienkārši nevar uzņemt to, un es, es jau divas mēnesis, trīs, es saku, parasti Eh, es, es, es lielies, es saku, saku, es esmu profesionāls, jā. Ja? Un parasti, kad es mācu kādam angļu valodu trīs mēnešu laikā, viņam, viņam vismaz jāsāk saprast, pat kāpēc tev vienkārši tā kā bum bum. Un tu maksā, un tu gribi, un katru dienu mēs mācāmies, un es sāku domāt, kas viņam ir. Jā, kas, kas. <laughs> Un es, do, es izdomāju, kāpēc viņš neiemācās viņš nestaigā angļu valodas garā. Tieši tā. Viņš domā par visu kaut ko, viņa galva vienkārši gaisās no nu, mākoņos. Viņš domā par visu, ka, kad ir piekdiena no rīta Dominikam jāparādās, viņš atcerās, o, oh, kur man grāmata. Un tad, un tad Dominika atver durvis, čau, Dominiks, tad sēd, davai mācamies. Un kamēr mēs mācamies, viņš Galva, umwidzisz pamiętam tec, środen jest eisniemt, mesruna mnuna telefon, taka trrr trrr, which is e at my noise. Telefon, tad vinci, runa runa, which tad atpakal. Un es teicu viņam, šitā tev būs ilgi, lai iemācītos. Tev būs ilgi. Un viņš vienkārši nav tajā garā. Es vienmēr mācu, kad es saku, ja tu gribi iemācīties franču valodā, tev jātēlojas, ka tu esi frāns, jā? Ja? nu, ar viņu visu žestu, nu, jādzīvo tajā franču garā. Un būs vieglāk. Ja tu esi tā kā es esmu krievs, bet es gribu mācīties franču valodā, tu neiemācīsies. Tu runās tā kā, nu, zini, vai es esmu latvietis, un es gribu iemācīties angļu valodā. Tu būs tāds latviešu attieksme pret angļu valodu, tas nebūs angļu valoda, tas būs uh, anglo-latviešu. Nu, Kakuano concussion. Samycium. Yes, Tiger Gara. Kas Tiger Gara. To estate tam Jekam. Katru, es tev devu, devušu recepte. Es teicu, es esmu valodas dakteris. Recepte. Katru nakti, pirms tu aizmigi, Ja tu, tev nav laika, nu, pa, nu lasīt angļu valodu, katru nakti pirms aizmigi paņem to pierakstu, ko mēs pierakstām klasē, un paņem vienu vārdu, tikai vienu vārdu. Tā kā tu jau ciet miegu, paņem to vienu vārdu, izlas. Tas saucas pipars, angļu valodā pepper. Pipars, pepper, aizmiegi. <laughs> un rīt pirms aizmigt atceries, tas tev obligāti jādara, lai tu neaizmiegi, kamēr neesi izlasījis vienu vārdu. Rīt mašīna, car. Mašīna, car. Aizmigt. Vismaz tas vismaz nebūs tā, ka nu, tu aizmirsti visus vārdus, un es atnāku nākošu nedēļu, un mēs sākam no sākuma. Un tā viņi sāka staigāt pamazām garā. Un viņš man apsolīja, es ne tikai vienu, es desmit vārdus lasīšu katru nakti. Es saku, labi, skatīsimies, kā tev ies. Man ir recepte jums, kā staigāt garā. Tas nav rakstīt bībelē, tā ir mana recepte. Manai sievai viņai vienmēr izdomās receptes. Ja tu, ne, ja tu gribi kaut ko jauku, izd, nu, Kwa Nepadul das Lido vai kaut e kur restorānā jautāt viņa. Es jau tagad reklāmu. Recepte, <laughs> ko es jums došu, staigāt garā katru dienu. Katru dienu man recepte tā. Ja es neesmu izlasījis e Bībeli, es nedīšu brokasti. Es jau kādiem cilvēkiem stāstīju En tas nav tāpēc, kad, kad es uh, nezinu, ka man jālas Bībele. Bet es zinu, kad miesas teiksmes dažreiz negribas. Bet es saku miesai, tu gribi baroties, ah, vispirms garīgo. E, Un tas ir manējo privātos, nezinu, kāds tā arī dara. Es, es, Gatavoj bērniem brokastīja putriņu, un es gribu pagājušo vai cukuru pietiek, un es atceros, ka es neesmu lasījis Bībeles. Es nepagājušošu. Nopietni. Es, es pat mutē nelikšu to karoti, kamēr es neesmu izlasījis Bībeli. Jo es sāku nu, pagājušot, o, oh, garšīgi, garšīgi, <laughs> garšīgi, un, un vēl, un vēl, un vēl, un <laughs> pa, Vegas, tu espairis un aizmirsti, ka jālasa, o, pēkšņi jā, jāskrien uz darbu. Un tā arī tu nebūsi lasījis. Bet tā recepte man palīdz atgādināt man, hei, ne jau tāpēc, ka ja tu nelasi, tu būsi uh, grēkojis, bet vienkārši turies. Tieši tā, tieši tā. Otra lieta ir lūkšana. Ja tev nesanāk lūgt, vienkārši mēģini ar vienu minūti. Es zinu, ka, protams, jūs lūdzat stundu, divas, trīs. Es zinu, bet es jums saku, jo miesas teik, teiksmes, tieksmes protams, nāks tev virsū. Katru dienu. Ja tev nenāk tālu, vienkārši vai no garā, vai nav garā, vai jūtas, ka gribas, vai negribas, vienkārši saka, Dievs, šodien negribas man lūgt. Tu zini, ko tu esi izdarījis? Tu esi lūdzis, jo tu esi parunājis ar Dievu. Protams, ja tu gribi, tā kā man students teica, es desmit vārdus, ja, ja tu vari desmit minūtes, vēl labāk. Pateikt kaut ko Dievam no sirdi nopietni. Tiešām grūti ir dzīve, bet Dievs, paldies, vismaz, kad es esmu dzīvs. Es nemāku lūgt, bet um, varbūt man palīdzēs vispār, es nezinu, ko man pateikt. Bet nu labi, um, vienkārši gribēju parunāt ar tevi. Nezinu, ko teikt, bet nu, jā. Un, um, un um paldies, kad uh, vismaz uh, es zinu un um es ticu, ka tu esi viss. Tas ir elementāri, tad tu neko nemāki. Bet ja tu māki vairāk nekā šito, tad halleluja. Lūdzu, tik, tik daudz, tik tu vari. Tā tu staigās garā. Jo man ir tā, ka tad, kad es esmu lūdzis, kaut ja tajā dienā man ir kaut kāds nepatīkams, bet es esmu lūdzis tā dienā, es varu kontrolēt manis izvēles. Es varu teikt, nu, es negribu šito, šito darīšu. Bet ja es neesmu lūdzis tā dienā, tad ir grūtāk izvēlēties labo nekā slikto. Als nächster Wort. Oh, okay. Yeah, that's right. Uh, um, vai me ser no agrochatka. Ah, uh, é se me ser is in at um, manipriex, kad mani brāli, māsas ir, ir stipri. Um, kad es varu, es varu zināt un ticēt, ka wow, I know he's strong. I know he's strong. I know he's strong. Es zinu, ka viņš staigā garā. Es zinu, ka viņa havia turās, es zinu, ka viņa turās, es zinu, ka mēs ejam kopā uz priekšu, tad, tad, tad es jūtos labi. Man sirdi grauž, kad es zinu, ka, nu, mm, tu zini, kālis, kālis krit. Viņš, viņš vairs neiet uz bāznīcu, viņš tagad domā, ka varbūt labāk meitenēm, nu, dzīvot, nu, dai, viņš, viņš izdomāja, ka viņam nevajag vairāk Tad ir sāpes mana sirdī. Kālis vairs neiet mums līdzi. Nu, piemēram. Ja? Tāpēc, es, kad es sludinu šeit, es gribu, es gribu tevi iedrošināt, mundrināt. Man arī vajadzīgs. I, ziniet, tāds, tāds, tāds dziesma. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. Zināt? I'll help you carry on. Zinat, ze ne pas te rock. Ne Zinat, te <laughs> ne, stone ma te But Tassius me said, it won't be long when I'm gonna need somebody to lean on. I got a call. honor, ah, brother. Using a tuzinho, vai, né? Let it up. It's, it's, it's not Es do marked Jus, Jums ir vajadzīgs. Es un man ir vajadzīgs jūs. Es nerunāju uz jums tā kā, no, nu, tā kā es, es tagad jums, bet es zinu, ka man vajag, lai Māris man iedrošina. Man vajag, kad Sems man iedrošina, man vajag, kad Ilze man iedrošina, man vajag, ka Gatis man iedrošina, tad, kad es esmu vājš. Ja man nav kas man iedrošina, tad es esmu viens pats, tad es noteikti kritīšu. Tev vajag kāds tev mundrina, kas iedrošina, davai, come on, let's go on. Tātad, brāļi, māsas, Dievs saka, izvēle ne jau tā pirmā izvēle, ka tu izvēlējies Jēzu, bet izvēle tev nāk katru dienu jāizvēlās. Lasīt Bībeli vai nelasīt, iet uz priekšu vai neiet, paklausīt miesai vai paklausīt garām. Ir tā jaunā um, Kirk Franklin this, my using that Kirk Franklin. Yeah? I smile. Is not that this, yeah, on this, which Israel has smiled. Umisaka, you look so much better when you smile. You look so much better when you smile. This cat is now <laughs> to Smile. Israel is smart. Nem eu tá até o now problems, but Israel it is boot prietigam. Come now, kamushas liko. Come now problems. Uh, you support the question crevis, yeah? Yeah? Tie Jack no eyes mugre support, you have no padom savienims. names. Vai ne Jack. Ja jūs esat tik veci, tad, tad man vecumā, tad mēs visi esam no, no tā laika. Reku tie jaunieši, viņi nesaprot, <laughs> ko nozīmē. Bet no... Nu, <laughs> yeah. Tātad, tātad izvēlies būt happy priecīgs. Tas ir izvēle. Vienkārši izvēlies, kad es nepalikšu savās drūmās, nožēlojamās kaktās. Es piecelšos un es iešu uz priekšu. Ja? Ir tā dziesma, krievu valodā. Jāpadnimus поднимусь и пойду вперед. Не остановись, да мне даже силы зла. Zināt, jā? Pa krieviski, pa latviski zināt, jā? Я поднимусь и пойду вперед. И tas tā ir izvēle. Te- Vienkārši izvēles, kad es nepalikšu tur, es vienkārši поднимусь и period. All right. That's about it. I love you guys, really. And uh, excuse me, descrever texto nesse um, The Gatti States Cavinci. Uh, ka es viņam pietrūku. Es nezinu, vai viņš, eh, viņš vienkārši glājamo vai... Bet <laughs> es, es no sirdi saku, ka jūs arī man ir e pietrūkši un es... Jā, eh. es <laughs> zinu, <laughs> ka tu nopietni. Nu Bet um, um, um, man svarīgi nav jau būt fiziski šeit. Es kādreiz varu būšu bet svarīgi ir zināt, kad jūs visi Kristu ejāt uz priekšu. Atgādini jūs, tā izvēle nāks, jums jāizvēle katru dienu. Dzīvot pareizi vai nē, miesas kārības, astāt malā un izvēlēties Dievu. Varam pietelties kājas un lūksim. ja e tu neesi izvēlējies Jēzus nekad, neesi publiski vai pie sevis izvēlējies sekot Jēzus, es, to došu, es tev došu tagad vēl vienu uh, iespēju izvēlēties Jēzu, sekot viņu, paklausīt tavu Dievu. Vienkārši izdari to izvēli. Es izvēlēšu sekot Jēzu um, pēc dievkalpojuma tad, jā, darīsim tā, pēc dievkalpojuma lūdzu dod ziņu, dod man ziņu, nāciet pie mani, parunāsim, es būšu vēl kādu laiku pēc dievkalpojuma, ja tu gribi to izvēli šodien, jo ja tu neizvēlēsi, tu noteikti mirsi, noteikti, bet Dievs jau negrib tā. Viņš grib, lai tu izvēlies dzīvību. Dzīvību. Tā kā ja tu esi cilvēks, kas nereiz nav kategoriski izvēlējis sekot Jēzum līdz galām, līdz nāvei, tu gribi to izvēli pieņemt lēmumu, tad pēc dievkāpojuma lūdzu tiksimies. tagad mēs uh, dalīsimies vakarēdienu. Un, un, un, un, un, un. Tie, kas nav kristieši, nav nekad izvēlējis sekot Jēzu. Uh, tas nebūs pareizi, tas būs jums nāvi pieņemt to vakarēdienu. Tāpēc, ka mēs dalām Kristus miesu, mēs dalām Kristus um, asinis, un tas ir starp mums ticīgajiem, kas izvēlējuši sekot Jēzu. Ja tu neesi daļa no Kristus miesa, tad nav ko tev piedalīties vakarēdienā. Kungs, mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā, lai Tu svētī, Kungs, ik katram no mums, Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā šo maizi, šo vīnu koku augli, lai tu svēti, lai viņi top mums pa tavu miesu un asni, jo tu mums esi mudinājis teic, teikdams, dariet to man pieminēdami. Mēs tev pieminām, kā mēs, kungs, dalāmies šo vakarēdienu vai tas mums ir dzīvība, ne nāvi. Mēs Tev pateicamies par katram cilvēkam, kas piedalās vakarēdienā. Kungs mudina mundrin mums katram. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sācis mani redz. Dievs ir šeit. Um, es ticu, ka viņš, es ticu, ka jūs esat dzirdējuši to, ko viņš uzrunā šodien. Vairāk tas, ka viņš ir Dievs, kas nevis uzspiež, bet viņš dod izvēli. Viņš dod izvēli. Viņš saka, tev dzīvo, kā tu redzi. Un mm. arī ir Salmans reiz teica arī, ka dzīvo, kā tu gribi. Ej, dari Tik piemin to, kad reiz tu stāsies Dievu priekšā un atbildēs par to, ko tu esi darījis. Tāpēc tā ir tāda gudrības, tā tic, ko Dievs mums aicina vienkārši tās izvēles, tās prioritātes. Un patīk, kad mācītājs Sems vien, bieži vien atgādina mums, ka pareizas prioritātes pareizā laikā, tā ir tā svētība. Tāpēc, kad tā ir mūsu izvēle, tā ir mūsu izvēle. Sekot Dievam, nesakot viņam, darīt to, ko viņš saka, nedarīt to, ko viņš saka. Ļoti daudz cilvēku sarežģīja lietas, un, un kad mēs lasījām tiem garu miesas augļiem, mēs tikām līdz miesas augļiem, uz garu augļiem netikām, bet pietika jau. Un es ticu, ka tā izvēle ir rīkoties no tās miesas vai rīkoties no gara. Jo svētais gars ir tevī, viņš vienmēr ir tevī. Un ja mēs ieklausamies viņam, viņš vienmēr arī sāka, nedar to, nedar tā atsakies no tā, aizgriezies prom no tā. Es tev došu spēku, bet bieži vien mēs nē, mēs izvēlamies. Un mēs iziem tādu tā kā apulu, mēs piedauzamies, mēs krītam, Dievs mums atkal ceļ, bet mēs nonākam apakai pie tās izvēles atkal, kur Dievs saka, izvēlies. Es domāju, mēs varētu pavadīt laiku lūkšanā vienkārši vēl, un tad mēs veiksim dievkalpojumu, bet Dievu priekšā vienkārši teikt, Dievs palīdz man veikt pareizes izvēles. Un daudz izvēles mēs veicam tagad, daudz izvēles mēs izvēlamies, daudz lietas mēs izvēlamies tagad, kuras varbūt neizskatās, kā, kā varētu būt kāda problēma. Bet vēlāk viņas nes sāpes, viņa vēlāk viņas nes grūtības, vēlāk viņas nes lietas. Un man nāk arī prātā tas stāsts no Bībeles, kad Izraēla tauta izgāja, viņi gāja iekšā tajā absolūtajā zemē, Dievs viņam deva milzīgas uzvaras. Un tā viena tauta, kas tur pat netālu bija, kur būtu nākošie, kur, kur viņas tagad būtu iznīcināti, Dievs bija sodījis to tautu, viņi pārģērbās, viņi atnāca un izlikās tā, it kā viņi no tālas zemes atnākuši. Un viņi tur deva izvēli Izraēlam, pieņem mūs un ne, nu, nesod mūs, nu tai tautai. Un Izraēls vienu lietu izdarīja, vienu kļūdu, viņi nepaprasīja Dievam. Viņi neprasīja Dievam, Dievs, kā tu gribi, ko tu sāki. Un līdz ar to, kas notika pēc tam, kad viņi pēc tam bija pieaugušies, un tā tauta pēc tam kļuva kā pātaga viņiem. Tā tauta sāk uh, elgdevību viņu vidū. Tā, tā, tā tauta viņus vienkārši noved no ceļa. Izrāla tauta. Katra izvēle, cik svarīgi saskaņot ar Dievu, katru brīdi prasīt Dievu un Dievs palīdz, Dievs kādi ir tavu gudrību, tas, tie, ko tu gribi darīt. Lūksim, debes Tēvs, Tev pateicos, kungs, par šo dienu, pateicos par šo vārdu, par šo vienkāršu atgādinājumu mums, Dievs, raudzīties uz Tevi, par šo vien, vienkāršu atgādinājumu, Dievs, izvēlēties, Dievs, meklēt Tavu, tavu izvēli un izvēlēties tieši to, Tēvs, es nezinu, no kurienes mums bieži vien nāk tāds domas, tēvs, ka tavu izvēle ir par sliktu mums, ka tas, ko tu gribi īstenībā, ir slikti un ka tas, ko tu esi paredzējis, tas ir murgs un tā ir, tas ir kaut kas nepatīkams un, un tu tikai gribi mums sliktu, Dievs. Es nezinu, no kurienes nāk tās domas, Tēvs, ļoti bieži. Bet Dievs, Tēvs, tavs izvēles, tās, ko tu esi izvēlējis, tu esi teicis, tu dod dzīvību. Tu dod dzīvību, un sātans dod nāvu. Tās dod mums žālstību izvēlēties, Dievs, veikt pareizes izvēles, saskaņojot to, to ar Tevi, Dievs. Dievs. Jo tu jau esi kungs, Dievs, tu esi ne tikai pestītājs, bet tu esi kungs. Kungs, tas ir, tu valdi pār visu, tev pieder pilnīgas tiesības pār manu dzīvi. Tev visas tiesības, Dievs, ir pār manu dzīvi. Un gluži es nemaz nevaru izvēlēties tās, ko, ko man darīt, ko man, kur man iet, kur man būt tās. Un Dievs vairs jau nav tas par to, ko es gribu, Dievs. Tas viss tagad ir par to, ko Tu gribi un ko Tu esi paredzējis. Bet Dievs, es, ļau, es lūdzu, Dievs, ka šeit, ka Tu darītu tā Tēvs laikam ejot, Dievs, kad mūsos rastos tā pilnīga pārliecība, ka tas, ko tu gribi, tas ir laba lieta, tā ir dzīvība. Tas ir tas prieks, tā, tā ir mīlestība, tā tie tie svētā gara augļi, ko tu gribi mūsos redzēt un ko tu gribi dot. Dievs lūdzu, lūdzu, kungs, ka pazūst tās šīs šauvis par to, ka tu esi labs, Dievs, tu esi labs, tu esi labs, Dievs. Un tavu, tavu žēlstību paliek mūžīgi, Dievs. Tā pastāv vienmēr, Dievs. Paldies to tās. Es lūdzu, Tēvs, tagad arī par Dominiku, es lūdzu, svētī viņu bagātīgi, Tēvs. Es lūdzu, paplašini viņu robežas, Dievs. Paplašini viņu iespējas, Dievs. Atver jaunas durvis Dominikam, Tēvs, es lūdzu, kungs. Es lūdzu, Tēvs, ka Tu stiprinātu šo brāli, Tēvs. Es lūdzu, Tēvs, kungs, ka Tu viņu iedrošinātu, Dievs. Es lūdzu, Dievs, Tēvs, ka viņš tik cītīgi kalpojas, Dievs, Tēvs, tik daudz gadus, Tēvs. Es lūdzu tās, ka iespējams pagurs, iespējams nav redzējis varbūt kaut kādas lietas, tās lūdzu Dievs, ka Tu pavērt jaunas iespējas, ka Tu pavērt viņam, ka Tu viņam atklāt Dievs, kā Tu bieži to dari saviem kalpiem tās, ka Tu pasauc viņu malā, ka Tu atklāji Dievs, ka nē, tas, ko viņš darīs, nav par velti. Dievs, tas nav, nav bijis par velti, tas vienmēr nāca Tavai valstībai par Tev par labu, Dievs, Tev, tev par svētību, Tev par, tev par godu, Dievs. Es lūdzu tās par Dominiku ģimeni, par Dainu, tās par viņu bērniem, Dievs. Es lūdzu tās paver iespēju, Dievs. Kungs, es gribu teikt šos vārdus, tā vienmēr nebūs. Es gribu te, teikt šos vārdus, Dievs, ka grūti laiki nav vienmēr, ka krusts un ka smagas lietas nav vienmēr, Dievs, bet kad godība, ko tu esi paredzējis, tā, tas tā viņa porcija. Tas pieder viņiem, Dievs. Es lūdzos, Tēvs, Kungs, Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Es lūdzos, Dievs. Katru viņu finansiālu vaj vajadzību, Dievs, es lūdzu, kungs, satiec. Katru viņu vajadzību, Tēvs, satiec, Tēvs. O, Dievs, Tu zini vislabāk tos sārakstus, tās lietas, kas viņiem ir nepieciešams, Dievs, es lūdzu, es satiec šīs vajadzības. Bet, Dievs, ka tās lietas nebūtu, ka viņi redzētu, Dievs, ka tās nav primāras lietas, Dievs, ka tās ir tās lietas, viņiem fokusēties uz Tavu valstī, meklējot Tev, Dievs, tās tās lietas, kas tiešām tiek piemestas. Ļauj viņam šo prieku izbaudīt, Dievs. Iedroši viņu tēvs, ka viņi brauc mājās šodien no kuldīs, ka viņi ir saņēmuši, dodot, viņi ir saņēmuši tēvs. Mēs viņus svētījam tēvs, kā no draudžu šeit kuldīgā, mēs viņus svētījam tēvs. Lai tavu svētību nāk pār viņiem tēvs. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi Dievs viņam latviešu valodu, Tēvs. Paldies, Dievs, ka Tu viņam atvērs, Tēvs, iespēju runāt mums latvisku, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs. Paver iespējas Dominikam, Tēvs. Un Dainai, Tēvs, un viņa bērniem, Dievs. Paldies Tev Tās, Jēzus Kristus vārdā. Un es lūdzu Tās, kungs, arī par šo nedēļu, kas mums ir priekšā, Dievs. Tu redz visas lietas, kas mums jāizdara Tās, katru vienu darbu, katru vienu um, lietu, kas ir jāizdara, kur ir jābūt, kas ir jāpanāk, kas vēl jāpiedzīvo. Tās lūdzu Dievs, Tavu svētību, Dievs. Kad Tava svētība, lai pavadītu mūsu katru mūsu dzīves dienu, Tās, tā svētība jau īstenībā esi Tu pats, Dievs. Dievs ka tu esi blāks, ka tu esi klātesošs Dievs, ka tu mums, mums blāks, Tēvs, te mums gluži neko nevajag, Tēvs. Paldies Tev, Dievs. Mēs noliekam visu lietas, Tēvs, kuri neiespējams situācijas, Dievs lūdzos pavērt to par iespējamām. Kuri Tēvs kāds grūtības, Tēvs, dod risinājumu, Dievs, kur ir slimības, Tēvs, dziedināšana, Tēvs. Kur ir bēdas un skumjas, tur prieka, Tēvs. Kur ir tukšums, tur piepildījumi, Dievs. Mēs lūdzam, Tēvs. Slavēs lai Tos vārds, kungs. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam. Amen. Himna. Nodziedāsim himnu. Paldies, Tēvs, par šo valsti, paldies par šo zemi. Tās visvairāk es pateicos tās, ka mums nav zemstrītes, mums nav vulkāna, mums nav dabas stihijas tās, kas mums nīdē viss lietas tās. Mēs Tev pateicamies, Dievs, kad lielākā mērā mēs dzīvojam drošībā, Tēvs. Paldies Tev, Dievs, Tu esi mums ielicis labā zemē, mēs Tev pateicamies par to lūdzu, Tēvs, sargā šo valsts, Tēvs. Un es lūdzu, Dievs, kad Tavu bērnu, lai ceļās, Tēvs, lai Tavu bērnu būtu, lai Tavu tautu ceļās pret neš nešķīstību, Tēvs. Es lūdzu, Tēvs, kungs. Es, es lūdzu, Dievs, Tēvs, lai Tavs vārds ietur spēku šai valstī, Dievs, un lai latviešu valodā slavēšana paceļās vēl lielākā mērā. Svētī šo tautu, šo tautu Tēvs, ar cilvēkiem, Dievs, kas Tev paklaus, kas vadās pēc Tavām izvēlēm, Tēvs. Un, Paldies, Tev, Tēvs. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Amen. Vēl mums ir dzimšanas dienas apsveikumi. Vēl es maz uzmanību jums lūkšu, un tad mēs iesim sadraudzībā. Vēl dzimšanas diena, tad būs vēl paziņojumi arī. Lūdzu. Mums mazai magonītei ir dzimšanas diena. tēti. Draudz, mēs lūksim par, par magu un par šo ģimeni. Dievs, Tev pateicos par šo ģimeni, kungs. Es tev vēlreiz gribu šodien pateikties par, par to, kā magoni dzim, par to brīnumu, ko mēs visi piedzīvojām, kungs, kad tiešām tu pagodinājies un tu biji klāt, kungs. Un vienkārši es tev lūdzos, lai vecākiem, nu jā, tas brīnums, ko tu dari pie viņu bērniem, lai tas ir dzīvs arī pēc gada, pēc diviem, pēc pieciem, kungs. Un, es Tev lūtos, lai Tu dod mieru vecākiem, kungs, pacietību ar bērniem, kungs, un, un apzināties, ka Tu katru bērnu dod tieši tādu, kā Tu dod īpašu, ka viņi ir perfekti Tavās acīs, kungs, un dod to, nu jā, vecākiem katru dienu novērtēt, kungs, ka Tu viņiem esi devis tieši tādu bērnu, ar tieši tādu raksturu, kungs. Slavu pateicību, kungs, par Māri, par to kalpošanu, ko viņš dara šeit raudzē, kungs. Es tev lūdzos vienkārši, lai tu dod daudz mīlestības un daudz laika sakārto tās lietas, kungs, lai visiem pietiek laika, kungs, gan ģimenei, gan bērniem, gan, gan tev, kungs. Jā, lai tavs vārds ir augsts pagodināts šai ģimenei, kungs. Es tev pateicos Jēzus vārdā. Amen. Teici jau ierakstīs, ne? Daudz laimības. Labi, tad vēl ir paziņojumi daži. Protams, mums rīt ir, ir sieva lūkšanas. Ir sešos, jā. Ja? Pus septiņos, jā. Un rīt pus septiņos no rīta ir vīru lūkšanas. Pilsētas laukumā, nu, pie Svetbankas varbūt varam tikties tur un tad iet lūgt. Agri no rīta, bet forši, bag labi. Un, un, un tad vēl viens tāds pasauks, kuri jaunieši? uh, <laughs> Labi, nē, jaunieši no 14 līdz 25, <laughs> no 14 līdz 30. Labi. Uh, mēs sākām pagājušajā piekdienā, no šo piekdienu mēs sākām aizvakar ja, jauniešu pasākumu, jauniešu dievkalpojums, dievu mājas kuldīgi connected, savienots, un, un būs arī piekdiena. Nākošo piekdienu jauniešu, un mums tāds prieks, ka nu, pie mums pievienosies 22 jaunieši no, kuldī, no, no Norvēģijas. Un, un, un mums būs arī mūziķi, būs Mārs Prindulis, mēs taisīsim slavēšanas un lūkšanas vakaru. Lūksim par kultīgu, lūksim par jauniešiem, lūksim ritīgi, lai Dievs dara liels brīnums, un tas būs tas vakars, kas mums, ko Dievs ir paredzējis piekdien, tāpēc aicinu tevi, aicinu, ja jums ir iespējas būt uh, jaunieši, aiciniet līdz savus draugus nāciet, mums būs brīnišķīgs laiks tur. Un, un ko es vēl, ah, vēl es gribēju arī atgādināt, kad um, uh, ja tu jūti, ka šī draudz ir tava draudz, ka tu gribi šeit būt un šeit nākt, mums ir tāda lieta, kā mēs aicinām tādu tā kā ticības soli spērt, ja tu tici, ka šī draudz ir šeit priekš tevīm, ir tāda lapiņa, ko mēs dodam aizpildīt, tāda pieteikuma forma, nepieteikuma, bet tas nekas nav, tas papīrs pats par sevi tikai papīrs, bet uh, tas ir tāds, tu Dievam saka, es gribu būt šeit, šī man draudz. Es gribu būt šeit ģimenē, es gribu šeit iesaistīties, es gribu šeit saprast, būt klāt, būt šīs draudzes loceklis. Tāpēc jums ir iespēja lūdzu. Arts man izslēdz. Bet pārdomāt, un nākošanai mēs droši vien izliksim lapiņas, vienkārši viņas jūs varētu aizpildīt, ja, ja tas, ja tu to neesi izdarījis, ja? Tā kā lūdziet, es vienkārši iedrošinu to tāpēc, kad Nē, es cilvēks, kas karājās kaut kur gaisā. Es kaut kur, kur tu jūti, ka tu pieņem, uh, tu vienkārši seko Dievam. Un es varu pateikt, ka mēs neesam perfekti draudzi, mēs esam tālu, tālu no tā. Bet viena lieta, ko es varu pateikt, ka mēs mīlam Jēzu. Un viņš ir mūsu svētums, viņš ir mūsu prieks, tāpēc es aicinu tev lūdzu šo nedēļu. Ja tu jūti, ka tā ir šī tava vieta un tu šeit grib būt, tad uh, būs nākošā nedēļa tās lapiņas, vai tu varēsi viņas aizpildīt, un, bet ar lūkšanām, ja? Paldies, lai Dievs jūs svētī. Ivet? Jā. Es vēl tādu vienu kā aicinājumu varbūt, es nezinu, vakar gads jau teica, mēs bijām Liepājā, tur, kur būs arī Liepājas Dieva mājas draudze. Un tad, kad es tur aizbraucu, man bija tāda sajūta, ka es esmu nonākusi trīs gadus atpakaļ Kuldīgā, tad, kad sākās šeit viss. Tur ir dažas ģimenes, viņi ir kādi 11 cilvēki tagad. Un uh, Un tad, tad, tad tā sajūta, kas man nu, tā atgriezās, ļoti, cik ļoti mēs gaidījām, kad kāds pie mums atbrauks. Kad, ka mēs nu, sajustu to, ka mēs neesam vieni tie, kas kaut ko grib sākt darīt, tie, kam ir kopīgas intereses, kas grib nākt kopā, meklēt Dievu, ka, ka ļoti, ļoti iedrošinoši priekš viņiem ir tas, ka mēs no Kuldīgas, Rīgas, Jūrmals, ka mēs tur braucam. Un tas nevienmēr tas ir ērti aizbraukt un nevienmēr ir laiks, bet es ļoti, ļoti, ļoti jūs aicinu ikvienu. Uh, eh, tad, kad sāksies tagad tie alfas kursi, manuprāt, 16. oktobrī, uh, kad nu, draudzē jau tiks atgādināts tas un piedāvāts, bet lūdziet par to jau tagad, kad, ka jūs varat būt par iedrošinājumu viņiem, jo viņiem ir vajadzīgs nu, tas iedrošinājums un atbalsts arī no mūsu puses, jo mēs arī kā draudze, mēs esam trīs gadus un kā mēs esam auguši, tā mūsu pieredze un lūkšanas tic, ka palīdzēs arī viņiem. Nu tā, tas tāds ļoti, ļoti tāds iedrošinošs atgādinājums. <laughs> días.